Què passa amb aquests aparells? Qui els adquireix? Quan cobren els carteristes per cada smartphone? Es venen aquí o s'exporten a l'estranger? Com es treuen del territori espanyol? La detenció durant els últims mesos de quatre paristes, un d'ells l'última setmana, especialitzats a comprar carteristes als mòbils robats, ha permès a la Guàrdia Urbana donar resposta a aquestes preguntes i conèixer què passa amb aquests dispositius una vegada entren en aquesta zona d'ombra. La clau va ser una detenció del 23 de gener passat. Aquella nit, un home avançava amb presses pel carrer de Ruiz de Padrón al Clot. Mirava al seu voltant, visiblement nerviós, intentant escanejar aquell estret carrer per detectar qualsevol perill. A la mà portava una gran bossa de cuir que, per l'esforç que semblava costar-li transportar-la, devia passar bastant. No obstant, dos guàrdies urbans de paisà van aconseguir seguir-lo cadençar per sota del radar d'aquell individu fins que van estar prou a prop per aturar-lo i demanar-li que s'identifiqués. Quan els urbans li van cridar l'alto, l'home es va quedar paralitzat. Després d'identificar-se, els policies li van demanar que els assenyés el del contingut d'aquella bossa. L'home va accedir-hi. La va obrir i allò semblava el cofre del tresor. Al seu interior, els urbans van trobar-hi 32 smartphones, és a dir, 3 iPhone 5, 2 iPhone 4, 4 Samsung, 3 HTC, 2 Sony Xperia, 4 Huawei, un LG i un Nokia. També van trobar-hi 4 tauletes, un iPad i 3 tauletes Samsung i 4 portàtils, 2 Mac, un Acer i un Asus. També hi havia dos discos durs, una càmera digital, 5 carregadors de mòbils, i me, a més a més 12 joies d'or. En total, la mercaderia tenia un valor d'uns 25.000 euros. Quan li van preguntar d'on sortia allò, eh, l'home va començar a donar respostes confuses.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 Fins avui, les entitats interessades poden presentar les seves sol·licituds que per segon any consecutiu s'engloben dins la convocatòria ordinària de subvencions, fet que agilitza realitza la seva tramitació i resolució final. L'Ajuntament de Barcelona, a través de la Direcció de Comerç i Consum, ha obert la convocatòria 2014 de subvencions al comerç. Enguany l'aportació és de 1.200.000 euros, la mateixa que l'any passat i té com a objectiu fomentar la competitivitat i dinamitzar el comerç urbà de proximitat de la ciutat. Doncs fins avui les entitats interessades poden formalitzar la seva sol·licitud, eh, s'emmarca dins la convocatòria ordinària de subvencions que l'Ajuntament de Barcelona concedeix de, de, per dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i ciutat en general, fet que agilitza la seva tramitació i resolució final. Un total de 91 entitats i 152 projectes es van beneficiar l'any passat d'aquestes subvencions que, segons Raimon Blasi, regidor de Comerç, Consum i Mercats de l'Ajuntament de Barcelona, són decisives per donar impuls i, impuls i reforçar el model de comerç barceloní, que representa més del 15% dels llocs de treball i que té un paper essencial com a eix vertebrador de la vida social als barris. En aquest sentit, el regidor Blasi ha destacat la importància de seguir donant suport municipal a la tasca que desenvolupen les entitats i el teixit associatiu comercial de la ciutat. A banda d'aquests ajuts per valor de 1.200.000 euros, l'Ajuntament de Barcelona, a través dels districtes, impulsa també la promoció econòmica de proximitat. En aquest sentit, opten a rebre subvencions a aquelles iniciatives que fomentin la dinamització socioeconòmica i la responsabilitat social corporativa en l'àmbit del barri o districte, així com les accions que suposin la promoció de xarxes col·laboratives entre les entitats i els diferents agents econòmics del districte. Poden optar als ajuts les associacions comercials territorials o sectorials i les entitats de comerç sense ànim de lucre. No poden ser beneficiaris d'aquests programes vendes als mercats municipals, les seves associacions i els col·legis o associacions professionals. Els interessats poden presentar les seves sol·licituds de forma presencial, és a dir, els punts de lliurament que figuren a la convocatòria www.bsn.cat o de forma electrònica a l'adreça www.bsn.cat barra ajuntament, seguint les instruccions que s'indiquen al portal de tràmits. La convocatòria 2014 inclou els, les següents línies d'ajuts estudis d'afluència de visitants i hàbits de compra en la zona d'afluència de l'entitat sol·licitant, la quantia de la subvenció per aquest àmbit serà com a màxim 10.000 euros. També hi ha les accions de comunicació i promoció d'àmbit intern, que segons les adreçades als comerciants de la zona d'influència extern, que serien les dirigides als visitants i públic en general. La dotació màxima en aquest cas serà de 25.000 euros. També inclou accions formatives dirigides a professionals del comerç. El límit per a aquesta línia serà de 10.000 euros. També hi ha el reforç de les estructures administratives adreçades a dur a terme tasques administratives i de dinamització comercial. La quantia correspondrà al cost social d'un dels assalariats i com a màxim serà de 15.000 euros. En cap cas, la quantia de la subvenció atorgada podrà accedir al 50% del cost del projecte. Tota la informació relativa a aquests ajuts es pot consultar a www.bsn.cat barra comerç. I ara parlem de la Trinitat Vella perquè la remodelació de la carretera de Ribes millorarà, segons diuen, la connectivitat al barri de la Trinitat Vella. Els treballs tenen un pressupost de 1.839.707 a 31 cèntims i està previst que s'acabin al març del 2014. L'Ajuntament de Barcelona ja ha començat les obres de remodelació de la carretera de Ribes entre el pont de Sarajevo i el torrent de la Parera, incloent el talús fins al carrer de Mireia. D'aquesta manera es donarà continuïtat a la carretera de Ribes integrant-la al barri i arribant d'aquesta manera fins al carrer Torrent de la Parera. En aquesta primera fase d'actuació s'instal·larà un ascensor exterior per millorar la connexió de la en existent entre la carretera de Ribes i Meridiana i el carrer de Mireia i se substituirà substituirà la, una escala metàl·lica que existia com a passera per a vianants per una escala íntegra del talús vegetal a més de les corresponents actuacions d'enderrocs, moviments de terres i pavimentació de calçada i vorera, es refarà la jardineria, s'implantarà nova xarxa de rec i clavegaram i senyalització vertical i horitzontal. L'execució de l'obra tindrà una durada aproximada d'uns 6 mesos i en conjunt s'actuarà en una superfície de més de 4.000 metres quadrats. I recordeu que avui hi ha Consell de Barri de Sant Andreu de Palomar. Avui a les 7 de la tarda i a l'Auditori de Can Fabra, al carrer del Segre número 24, es realitzarà un nou Consell de Barri de Sant Andreu de Palomar amb el següent ordre del dia. Es començarà amb la benvinguda al Consell del Barri, després es tractarà la seguretat ciutadana, els pressupostos, el pla de mobilitat i es finalitzarà el Consell amb el tradicional pregs i preguntes. I atenció perquè avui ens acaba d'arribar una notícia referent al barri del Bon Pastor i és que es, preveu ja l'inici del projecte de participació ciutadana de la memòria del barri del Bon Pastor. El projecte de memòria del barri del Bon Pastor pretén mostrar els fets més representatius de la història del barri a partir de les imatges aportades pels veïns. El dia 9 de febrer, és a dir, aquest mateix diumenge, entre les 10 del matí i les 2 del migdia, als jardins del carrer Sant Adrià, al costat de la font de Canaletes, s'inicia el projecte amb la recollida de les fotografies, dibuixos, documents, escrits i tot allò que pugui ser important del passat i present del Bon Pastor. El projecte vol mostrar en algun indret emblemàtic o repartit en l'espai públic amb caràcter permanent els fets més rellevants de la història del barri. Avui parlarem amb l'Associació de Veïns i Veïnes del Bon Pastor, que vol promoure i fer difusió de la memòria del barri en col·laboració amb el Centre de Recerca Polis Arts Ciutat Societat, CR Polis, de la Universitat de Barcelona i el suport del districte de Sant Andreu. Una iniciativa similar és el mural que l'Associació de Veïns de Baró de Viver i el CR Polis de la Universitat de Barcelona ja van fer l'any 2011 al Passeig de Santa Coloma. Els seus promotors informen que un cop recollides les fotografies el projecte continuarà a través de petits grups de treball formats pels veïns que desitgin participar. En format de tallers, aquests grups treballaran les imatges recollides, les maneres de mostrar-les i els llocs on exposar-les, per anar retornant el resultat de la seva feina a la resta de veïns i veïnes en futures jornades. A més d'aquesta jornada, que es realitzarà, com hem dit, diumenge, els veïns podran continuar portant fotografies durant la setmana següent. A la biblioteca, això serà a la Biblioteca del Bon Pastor, on seran digitalitzades i retornades als seus propietaris. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que fem aquest primer repàs de notícies del dia. El que fem tot seguit és una petita pausa, escolteu una mica de música, tornem tot seguit amb més informació. Fins ara! 고센사카포 Emboliamones per sempre tu e io Puoi tenerti un'altra cosa Quanto noiezza sconde sempre ergo Fino a tua casa me desespero E fai gli occhi dalle montagne Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i el que volem ara és fer un balanç de com ha anat aquesta setmana al barri de la Trinitat Vella i és per això que ens dirigim a la nostra corresponsal aquí a la Trinitat Vella, la Manoli. Molt bons dies. Hola, buenos días. Pues cuéntanos, ¿qué es lo que ha pasado esta semana? Porque de unido, ¿no? Las cosas que han sucedido aquí en el barrio de la pues, Trinidad. Pues, hola, buen día. Mira, es el lunes, mm. día, 3, tuvimos un en el centro cívico mm. una reunión con parques y jardines porque mm, era sobre los huertos, para informar sobre los huertos, que acaba ahora. Eh, entonces pues era para informarle a los que hubo, tuvo mucha gente ¿eh? nos hemos quedado un poco sorprendidos porque mucha gente y entonces pues era para informarles que a partir de marzo se les informarían y se le ya lo publicarían para que fueran al ayuntamiento a apuntarse las personas que querían solicitar un muerto no obstante hay muchos abuelos hmm. que tienen huertos y entonces ya han sembrado. Entonces han sembrado eh, habas, han sembrado lechugas, pues entonces a estos se les respetarán la cosecha. Y cuando acaban, a final de marzo así, que suelen acabar o, abril, entonces cuando dejarán el huerto, esto lo respetarán. se le, eh, a partir de marzo, abril se le retirarían el huerto. aunque el sorteo en marzo, eh, pues no, el sorteo no, apuntarse en marzo, el sorteo será sobre abril, pero mm. que en caso de que llegue el sorteo y no hayan sacar la cosecha, mm. pues estas personas los respetarán. Y mm. entonces estos huertos, cuando acabe la cosecha, los dejarán y entonces las personas que estén en la lista va continuando por la lista, aunque esté sorteado los demás huertos. Entonces, pues el que quede en lista el primero pues se respetará, el segundo y así lo respetarán, ¿sabes? Porque por lo que hemos oído hubo un poco de polémica en esa asamblea, ¿no? Pues hubo un poco de polémica, <laughs> porque mm. los abuelos ya sabemos que son mm. personas mayores y, no oyen bien. Y la primera mm. polémica fue porque hablaban en catalán todo, que es normal. Pero claro, el abuelos no oye bien esto, entonces le pidieron hablar en castellano y Mm. Y parece que pusieron un poco de pegas, pero bueno, mm. eso una. Y la otra porque al final no se enteraron de nada los pobres. Ya tuvimos que explicar. Mm, y, esto que el chico este que vino de Parques y Jardines, pues al final es que, es que no, no, no, enteraron. Porque parece ser que los huertos están aquí en la Trinidad Bella, pero pueden acceder de diferentes barrios los del distrito, dijo, eh, el chico este de Parques y Jardines, que los huertos era para todo el, distrito, el distrito de San Andrés. Entonces, pues, eh, podía eh, optar un huerto, por, de hecho vinieron de Buen, Pastor, de, de, varón de vive, también vinieron gente y esto. Lo que pasa que nosotros al estar aquí, y también era esto lo tenemos que no lo sabemos. Esto es hablar por hablar, ¿eh? No lo sabemos, pero estamos pendientes. Porque los huertos se dieron cuando estaba la Mumbrú. Mm, y, entonces queremos saber si que están hechos aquí en el barrio y si hicieron por, por compensadores del nudo de la Trinidad, todo esto, ¿sabes? Cuando cuando se hizo en, el 92. Pero recordemos... después fue. Y entonces eh, me parece que se quedó lo que no sé si está escrito, lo estamos averiguando, mm. si el barrio era un 80% y el resto era para el distrito. O sea que aquí habría que estar pendientes a ver si hay... Exacto, exacto, vamos a estar pendientes, por lo menos que aquí en el barrio puedan un poco más, porque claro, los huertos están aquí en el barrio, yo entiendo que dentro del distrito, pero claro, de hecho, la gente de Trinidad Bella tiene más próximos, tiene más, más facilidad que en, el, en su barrio que no irse a otros. Exacto, que dicen, que dicen mm. ellos, parque, el señor este de Parque Sardines dice que, tendrían, porque ahora en Barón de Viver, en abril o en mayo, en mm. mayo, habrá 33 huertos que están haciendo ahí justo a salir donde estaban las gateras, ¿sabes? Tanto espacio hay en un de Viver. 33 huertos. Van a hacer ahí para donde vive, justo a salir del metro. Y tienen opción pues todo el distrito igualmente es San Andrés. Y, entonces, pues eh, claro, incluido la Trinidad Bella. Pero bueno, yo digo que si hasta aquí en el barrio, los abuelos pues no tienen necesidad de desplazarse. Pero también entiendo que los otros abuelos que, también tenía, tendrán un motivo de, yo qué sé, de salir de casa, coger el metro, mm. ir allí, de mm. traerse, todo eso, no sé, yo lo veo muy bien también, la verdad. Después también había, esta semana se hizo una reunión para hablar de la carretera de Rivas, ¿no? Sí, pero al final se anuló, ¿sabes? Se anuló y entonces eh, estamos pendientes de que nos llamen, porque quedaron que nos llamarían antes del, del Consejo de barrio, yo creo que vendrán aquí a la, asocia a la asociación, vendrán antes mm. del día 13, que es el próximo jueves, el Consejo de Barrio. Nosotros creemos que sí. porque claro, no sabemos nada, porque eso lo han hecho en tres partes. La primera parte es la que están haciendo, que consta desde justo, ¿saben la salida del túnel ese que han hecho de, del bloque verde, subterráneo los coches? Justo desde ahí Mm. hasta donde el, saben dónde han hecho una parada nueva del 76 todo todo eso justo en la en la carretera esta eh, bueno el parque las aguas ¿Eh? pues ahí han puesto una parada justo en la en la meridiana porque ya mismo van a van a hacer el muro este que dividirá la carretera de arriba de la meridiana Digamos, desde la Meridiana no se podrá acceder a la... Desde la carretera de arriba no se puede acceder a Meridiana. Entonces, los autobuses que pasan, como me parece que el 62, el 76, no sé si hay algún otro, que siguen para... que no, no entran en el barrio, mm. esos, la parada, tienen una parada enfrente de la peña, ¿sabes? Lateral del cinturón, ahí, donde está el 60, la parada del 60. Ahí tienen una parada estos autobuses, entonces se desviarán mm. por esto que yo te digo, ese... Mm, esa, eso, es el que debajo mm. del, del bloque ese verde, ¿sabes? Se, se desviarán por ahí y la última parada la tendrán aquí donde yo te digo, en el Parque Las Aguas, pero arriba, en la Meridiana, porque claro, como estará el muro este, no podrán entrar para el barrio. Ahora el 40, el 11, el 127, el 127, todo eso es normal. Entran por carretera arriba las paradas normales que es donde las tienen ahora. Porque del tema del carril BAO se ha dicho algo más el tema de bound no han dicho nada, se utiliza súper poco y mm. se, mm. gastó un montón de dinero que eso nosotros lo dijimos allí. Mm. Y la verdad que no se hará porque es que se lo utilizan prácticamente nadie. Pues, lo utilizan, a primera hora de la mañana, sí, pero bueno, solo utilizan, ya te digo, igual a las 7 de la mañana, hasta las 8 luego está cerrado, todos los días cerrado, las 5 lo vuelven a abrir, no sé. Y, no obstante no pasa mucha gente esa hora tampoco, mm. por el carril va, digo. Después también eh, había el tema de la Plaza de la Trinidad, porque cada día la vemos de una forma diferente. Eh, y están la Plaza de la Trinidad mm. están poniendo las luces LED de aquellas. Sí. Y están poniendo más, cantidad, más, más luces, ¿sabes? Porque está poco alumbrada y es eso, son luces nuevas, entonces tienen que hacer la instalación nueva por abajo mm. y todo esto. Y luego la, le quitarán esas baldosas, no quitarán las baldosas porque no hay dinero para eso. Mm. Esos agujeros que hay, esas cosas, pues la aplanarán. De acuerdo. Pues si hay algún tema más aquí en la Trinidad que podamos hablar. Sí, no obstante, ya, ya me pondré en contacto con vosotros ya o sea que sabéis que el, sábado hay en el plan integral, ¿no? Una reunión en plan integral. Lo del ayuntamiento, el sábado por la mañana. Ah, ah, ¿esto dónde será? Abajo en el, en el antiguo ambulatorio. Ah, vale. En el Espai Vía Barcino. Espai Vía Barcino, exacto. Vale. Pues será el sábado, ¿sobre qué hora? Pues no estoy segura. ¿Por la mañana? Sí, sí, mañana, mañana, sobre las 11. Vale. Por ahí. Mm, la hora no estoy muy segura, pero es por la mañana. De acuerdo. Pues entonces estaremos también pendientes de a ver qué es lo que ocurre con el plan integral de la Trinidad. De acuerdo, pues Manoli, muchísimas gracias. Vale, gracias. Venga, nos vemos en otro momento. gracias. adiós. Molt bé, doncs això és el que ens havíem de dir avui en aquest programa. Hem fet una mica de balanç de com ha anat aquesta setmana, hem parlat dels horts urbans que l'assemblea es va realitzar precisament dilluns passat, també la carretera de Ribes, de la qual doncs, el que hem dit avui de la remodelació de la carretera de Ribes millorarà la connectivitat al barri de la Trinitat Vella i que ja doncs, aproximadament, aproximadament doncs, eh, sí, estaríem parlant d'un pressupost d'1.839.707,31 31 euros i que està previst que s'acabin les obres al març del 2014. I ara també ens parlava de la plaça de la Trinitat i ens parlava la, la nostra corresponsal Manoli i del barri de la Trinitat Vella doncs del pla integral que sembla que hi haurà una reunió aquest dissabte a partir de les 11 del matí al, a, dins el, el que és l'espai de, de, sí, l'espai Via Barcino. Doncs el que fem ara mateix, una petita pausa i tornem. Fins ara! les cors i tot es torna fosc. I digue'm on va anar els somnis de petit, de quan encara eres amb mi, i tots aquells records que ara ens fan falta i no sé quant de temps podré seguir sense fugir de mi mateix, d'aquest de Sóc com un nen que no entén el que passat.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 En parlem amb la persona que tenim a l'altra banda del fil telefònic. Hola, molt bon dia. Molt, molt bon dia. El seu nom és... Noemí, Noemí Claveria. Molt bé. Doncs expliqui'ns, eh, s'està parlant de posar en marxa aquests de eh, workshops de primavera per part de l'Escola Superior de, de la Llotja? Sí, efectivament. Mm. Sí, doncs efectivament eh, són uns workshops que la, que la Llotja ofereix doncs, a part dels cursos oficials, podríem dir, mm. i són una miqueta d'especialització sí, uh -huh. perquè la gent doncs, eh, pugui aprofundir. Uh -huh. Sí? Hola? Doncs sembla que tenim alguna dificultat. Sí, em sent? Hola, bon dia. Tenim alguna dificultat. Bé, doncs intentarem resoldre-la el més aviat possible. Mar... Eh, Sí, eh... Noemi Claveria, em, em sentiu? No, resulta que no em sentiu. Doncs intentarem resoldre-ho el més aviat possible. Dir-vos, en aquest cas, que l'Escola Superior de Disseny i d'Art Llotja, al, al carrer Paramanyanet número 40 i al carrer Ciutat de Balaguer número 17, doncs us ofereix aquest seguit d'activitats amb el nom de Workshops de Primavera. Uh, hi ha diferents cursos. El primer, el que podem parlar-vos, és el llibre il·lustrat digital per tablets, el segon seria microfinançament de projectes de creació, més conegut com a crowdfunding. També tenim la possibilitat de parlar d'un altre curs i ara, ara sembla que sí, que contactem amb la Noemí. Molt bon dia. Hola, bon dia. Ara, és que sembla que tenim algunes dificultats tècniques, intentarem resoldre-les el més aviat possible. D'acord. Doncs eh, explica'm-nos, hi ha diferents cursos, oi? Sí, efectivament hi ha mm, una oferta de 10 cursos mm. doncs, eh, i tracten de, de temes molt diversos de, des del llibre il·lustrat digital uh mm-hmm. -huh. eh, fins l'art teràpia i en fi, hi ha un ventall. Uh -huh. eh, hi ha nou cursos que són presencials i hi ha uh mm-hmm. -huh. un que té la possibilitat de realitzar-se online. Uh mm-hmm. -huh. Que seria el de dibuix i pintura en Photoshop online. Exacte. Uh -huh. Uh -huh. Per aquests cursos, quan comencen? Doncs comencen al mes de març uh -huh. i, Però i bé, la, depèn... La gent, ja, la gent ja pot venir a fer la matrícula, no? Sí, exacte. Per fer la matrícula, doncs, eh, ha d'entrar a la pàgina web, uh -huh. eh, www.jotxa.cat, uh -huh. i allà trobarà tota la informació i per matricular-se doncs, ha d'omplir, ha, ha de baixar-se un full d'inscripció que hi ha cada curset, uh -huh. llavors ha de fer el pagament i venir a la, a la seu de Ciutat de Balaguer per portar la sol·licitud d'inscripció i el resguard de pagament. En concret seria la matrícula està oberta fins al dia 21 de febrer? Exacte, sí. Uh -huh. Uh -huh. I per matricular-se doncs, és important de tenir la sol·licitud d'inscripció, i adreçar-se al, als dos centres, no? el que hi ha a Ciutat de Balaguer i el que hi ha a eh, Paramanyaret número 40. En principi, la, la secretaria, els resguards, eh, s'agafen a Ciutat de Balaguer. Uh -huh. Tot i que tenim dues seus i els cursos es fan en les dues seus, uh -huh. però la secretaria està a la seu de Ciutat de Balaguer. Uh -huh mm, hi ha diferents cursos, un per exemple seria, seria el curs d'animació experimental, oi? Uh -huh, en què consisteix? Sí. Doncs mira, eh, aquest curs eh, tracta doncs, una mica de, de practicar, com diu, l'animació, mm. però des d'un punt de vista com molt més creatiu i llavors es tracta d'inspirar-se en un passatge musical mm -hmm. i desenvolupar doncs, a partir d'aquí doncs, tota una animació on l'alumne a més a més pot escollir una tècnica determinada amb la que mm. sentim més còmoda mm -hmm. i, i bé, Mm, doncs, crear així doncs, aquesta animació experimental. Després també hi ha uns altres cursos que farien referència a la creació sonora per a artistes visuals, oi? Sí, ah. sí. Ah. Eh, doncs aquest eh, mm. es tracta de... Uh mhm. -huh. Bé, doncs de, els artistes visuals moltes vegades doncs, eh, tenen aquest eh, neguit de, de posar algun tipus de so en les seves creacions. Mm. I eh, aquest curs doncs, està adreçat doncs, a escoltar, a gravar sons eh, amb qualitat, a mm. processar-los i a integrar-los doncs, en les seves creacions visuals. Mm -hmm. Perquè hem de dir que la llotja, si es dedica a alguna cosa, és sobretot al disseny i a, i a, a l'art, no? Sí, sí, efectivament, la nostra escola doncs, eh, de, de un ampli ventall de, de, de cicles, d'estudis de mhm. superiors i a mhm. més a més doncs, oferim aquesta possibilitat per a aquelles persones doncs, que, no sé això, com dèiem abans, que volen especialitzar-se més o simplement eh, que no tenen tant de temps, en fi. Uh mm, mhm. -huh. Mm-hmm. Doncs eh, esperem el mes de març començaran aquests cursos i tal com ens heu informat doncs hi ha alguns que es poden fer a distància online, no? Uh -huh. Sí, hi ha, hi ha un que és de dibuix i pintura en Photoshop uh -huh. i que, vaja, esperem que tingui una bona rebuda per part de la gent que, que no tingui la possibilitat d'adreçar-se directament a l'escola. D'acord. Doncs, eh, Noemí Claveria, moltíssimes gràcies per atendre avui el nostre programa i esperem doncs, que aquesta Escola Superior de Disseny i ha Rioja, que també és a, aquí a, a Sant Andreu, doncs, que tingui el, el seu èxit i el, els diferents cursos, no? Molt bé, moltes gràcies a doncs vosaltres. Moltes gràcies. Adéu, bon dia. Molt bé, doncs ja ho sabeu, eh, l'escola de Rioja doncs, us ofereix aquest workshops de primavera, uns cursos que, a diferència del que eh, parlàvem ahir, doncs no comencen al setembre, sinó que comencen al mes de març. Doncs el que fem ara mateix, una petita pausa i tornem. No penso perdre el temps un altre cop. No vull parlar més del tema, ara vull gaudir amb la meva gent i de la nit que ens espera. não penso bem.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 I per parlar-ne doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic a un dels membres de l'Associació de Veïns i Veïnes del barri del Bon Pastor, com és el senyor Josep Maria Faldo. Molt bon dia. Bon dia. Bon dia. Doncs explica'ns, eh, fa poc que estàveu pensant en posar en marxa aquest projecte i ara finalment aquest diumenge ja comencen a fer algunes activitats, no? Sí, sí, és un projecte molt engrescador que havien començat feia anys però que, a veure, seguint una mica l'exemple del baró de Viver, uh -huh. doncs hem, ha donat un, un impuls molt important. Uh -huh. El baró de Viver es va fer amb gent de la universitat, -huh. i Nosaltres hem volgut fer eh, una cosa molt semblant i uh -huh. hem creat aquesta gent de la universitat, del Centre de Recerca Polis, uh -huh. i amb ells engeguem un projecte participatiu de recollida de documents antics, imatges, uh -huh. eh, per fer una memòria del barri. A més, és important perquè els veïns i veïnes del barri del Bon Pastor tindran una importància decisiva a l'hora de portar endavant aquest projecte, no? Sí, la idea és que sigui molt, molt participatiu. Uh -huh. És a dir, que mhm. amb la, tot el material que reculli, doncs amb la gent eh, que vulgui, uh mhm. -huh. entitats i gent particular, fer discutir amb aquest material que fem i com, bueno, primer, diguem, guardar-lo, no? De, uh mhm. -huh. tenir-lo recollit. Però, clar, amb, Mm, amb aquest material que podem fer per explicar una mica la història o la vida de la gent del Bon Pastor a la resta de la ciutat, no? a, a tothom. Una mica com es va fer el Baró de Viver. Ells van decidir doncs, fer un mural al, allà al passeig de Santa Coloma, sí, preciós, sí. i van discutir què seria un mural, van, la gent ho va, dir, ho va discutir, i després van discutir què hi hauria a cada part del mural, -huh. I bé, això és una discussió que entre els veïns. I després es va presentar a l'Ajuntament i l'Ajuntament de la, de, que hi havia en aquell temps uh -huh. doncs va pagar fer el mural. Uh -huh. Però qui ho va discutir va ser la gent del Baró de Viver amb la, amb, amb la gent de la universitat. Uh -huh. Nosaltres intentem repetir aquest model i discutir entre tots què volem fer amb el material que surti -huh. i com el volem explicar, no? Molt bé. És a dir, que els veïns seran essencials a l'hora de portar a terme aquest projecte. Fonamentals. Uh -huh. Sense la participació de la gent el projecte no surt. Clar. <laughs> o sigui, o hi ha participació o no uh -huh. hi ha projecte. Exacte. <laughs> Després l'Ajuntament caldrà uh -huh. que posi escalers per, <clears throat> per fer-lo realitat, no? Exacte. Però la idea i la, la materialització del projecte s'ha de fer entre tothom. I això que es farà en petits grups de treball? De moment, el, el diumenge aquest ja es fa una recollida de material, uh -huh. i mhm. aquest diumenge, i després, durant la setmana següent, del 10 al 14 uh -huh. d'aquest mes, també es farà la recollida a la biblioteca, per si algú diumenge no pot anar, doncs que tingui una setmana més per, uh mhm. -huh. per portar les imatges i les escanejaran allà, o els documents, uh mhm. -huh. els podran tornar a casa. Llavors, farem una altra jornada en la que es cridarà a tothom, uh mhm. -huh. una vegada estiguin recollits tots els materials, uh mhm. -huh. què fem amb aquests materials, no? Exacte. Què fem? Haurem Com de... els podem exposar i quins, uh -huh. i quins sí, quins no, i de quina manera a la resta del, de la ciutat, a, to, a tothom. Uh -huh. Doncs et passo la meva companya Susana, que també té alguna pregunta a realitzar. Hola, Josep Maria, bon dia. Bon dia. La meva pregunta seria com va sorgir el fet de posar... Qui es va posar en contacte, millor dit? Vosaltres amb aquesta entitat de la Universitat de Barcelona o ells amb vosaltres per tirar endavant aquest projecte de la història del Bon Pastor? Jo penso que van ser nosaltres, però és que tampoc es pot dir que és primer l'ou o la gallina, perquè amb, el baró de Viver tenim molta relació, històricament hem tingut molta relació i la tenim, vull dir, mm. molt bona. Um, són veïns molt ben avinguts. <laughs> sí, sí, és veritat. I, clar, nosaltres coneixem el que fan ells, ells coneixen el que fem nosaltres, mm. i és una cosa natural. Uh, a la Trinitat hi ha el, el projecte de la memòria històrica, la Trinitat Vella, que teniu, amb unes revistes que editeu precioses, mm. <laughs> que es feu molta enveja, no? Bueno. Envetja sana, <laughs> i clar, tu veus què feu vosaltres, què, mm. es fa la Trinitat d'ella, què fa el Baró d'Iber, doncs com potser amb el Baró d'Iber tenim més relació, mm -hmm. doncs una mica, diu, aquesta idea perquè val, no la val la pena, com no? la, ho fan la gent del Baró d'Iber. <laughs> val la doncs. pena, sí, sí. Sí, i vam anar a parlar amb ells, i bé, molt, molt bé, molt, mm -hmm. la veritat és que molt bé. Molt bé. I ara què és el que espereu una vegada posat en marxa aquest diumenge al, als jardins del carrer de Sant Adrià, aquesta activitat, ara qui, quina és la finalitat no? d'aquesta activitat? Primer recollir material uh -huh. i després eh, select, bueno, a veure, guardar-lo bé, Però material podríem que no es perdi, dir... que no es faci malbé, aquestes coses que et porten un, un temps, uh-huh. seleccionar-lo uh -huh. i després eh, tota la gent, mm. amb aquest material ja ben cuidat, mm. què fem? Això ho ha de discutir ah. la gent. Però Com aquí, en el que és el... Ja tenim, el Baró de Viver es va discutir, per exemple, si posava una història del barri cronològica, uh -huh. si es mm-hmm. feia per temes, l'esport, la cultura, les festes, uh mm. -huh. les, no? En, uh mm-hmm. -huh. i al final vam fer això, vam fer una mica de cada, vam fer per temes però a través del temps i el mm. mural uh allà ho, ho plasma, però això ho ha de discutir i la gent. Mm. En el procés participatiu què es fa? Un mural, mm -hmm. o alguns deien un àlbum, uns altres diran una altra història... Bueno, tractar de veure totes les idees i quina, quina escollim entre, entre tothom sobretot que els veïns doncs, es llancin a l'hora de eh, participar perquè no només eh, entren fotografies, sinó que qualsevol document, qualsevol sí, paper sí. que tinguin doncs, pot, ser, pot fer servei no, en, a aquesta causa. Sí, no? sí, hi que ja, nosaltres ja havíem, ja, abans d'això ja havíem fet coses de recollir documents antics i, i clar, per exemple, hi havia al barri una, un, una cooperativa de l'any de la Picó, no? Mm Doncs el que es deia la Paloma. Doncs els estatuts de la Paloma els tenim, no? Ah, que algú els va portar, es van fotocopiar, els van guardar... Mm. Eh, bueno, vull dir que, que no cal que siguin imatges, poden ser documents o... Mm -hmm. No sé, mm. moltes coses. Molt bé, doncs recordem als nostres oients, veïns i veïnes del barri del Bon Pastor, que aquest diumenge, entre les 10 del matí i les 2 del migdia, als jardins del carrer de Sant Adrià, al costat de la font de, de Can Naletes, doncs es posa en marxa aquest projecte en el que és important que hi participin i que hi col·laborin. Sí, sí. Molt bé, Just, doncs... Doncs Josep Maria Faldo, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui i estarem pendents a veure què és el que passa amb aquesta memòria del Bon Pastor, que evidentment ha de ser força important per tots els veïns i veïnes. Sí, moltes gràcies per a vosaltres pel vostre interès de, dels, dels temes del Bon Pastor i d'altres barris. D'acord. Merci. Doncs ens retrobem en un altre moment. Gràcies. Adéu. Molt bé, doncs ja ho sabeu, aquest diumenge, entre les 10 del matí i les 2 del migdia, als jardins del carrer de Sant Adrià, al costat de la Font de Canaleta, s'inicia aquest projecte amb la recollida de fotografies, dibuixos, documents, escrits i tot allò que pugui ser important del passat i del present, del barri del Bon Pastor. Fem una pausa i tornem. Música Passeja't cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs hem de dir que eh, en aquests moments al, a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero hi ha una entitat que es diu el Memorial Democràtic, el que vol és mostrar a través d'una exposició com es van viure els anys de la transició de la dictadura franquista a la democràcia. Doncs aquesta exposició es pot veure a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero i per parlar-ne doncs tenim precisament el bibliotecari d'aquesta biblioteca, que és el Sergi Draper, molt bon dia. Doncs explica'ns, avui és important perquè a partir de dos quarts de set de la tarda es, es farà una taula rodona per, precisament per parlar de la transició, no? Sí, bé, eh, a dos quarts de set ve el director del Memorial Democràtic i farem una mica la inauguració oficial de l'exposició, que ja se pot veure des del dissabte, sí. i se podrà veure fins el 28 de febrer, és a dir, durant tot el mes, tant a la planta baixa, a la primera planta i a la segona planta de la biblioteca se podrà veure aquesta mm-hmm. exposició. I avui fem una mica la inauguració oficial uh mm-hmm. -huh. i, i després, després de la inauguració, a les 7 de la tarda sí que farem una mica la taula rodona aquesta que comentaves tu. Molt bé. El que sí que hem de dir és que en Felipe Granguren, Xavier Canyades i Jordi Rabassa doncs, seran en aquesta taula rodona, no? Sí, en principi, bé, el que volem no és tampoc... No volem enfocar-ho com una taula rodona on només parlin ells, uh mhm. -huh. però sí que volem una mica que donguin com el tret de sortida, una mica bé, ens donguin la seva visió del que va ser la transició. Uh mhm. -huh. Cadascú, doncs, bé, té unes característiques diferents. Uh mhm. -huh i, i a partir d'aquí una mica esperem que, que els veïns del barri eh, vinguin i mm. diguin la seva també, diguin una mica el que, els, el que els va semblar la transició, la transició en aquell moment, la transició vista des d'ara, mm-hmm. mm -hmm. bé, preguntar-nos una mica si va ser tan modèlica com ens diuen que va ser mm. o, o si realment ho va ser. A més, és important perquè aquesta, aquesta exposició i aquesta taula rodona el que volen és mostrar els moviments socials, culturals i polítics, que de fet ja la, la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero està adreçada a això, d'aquesta època, no? Entre, des, després de, des de la dictadura de Franco fins a la democràcia. Sí, l'exposició agafa des de principis del 70 fins a principis del 80, una mica tot mm. aquest període, i sí que intentar reflectir una mica això, no? tot el, el, el moviment de la gent, la participació de la gent, i això és el que ens interessava a nosaltres realment, no? una mica també eh, fer homenatge a aquelles persones que potser després no van sortir als llibres d'història, mm. però sense les quals eh, la transició no hauria sigut possible tampoc. Uh mhm. -huh. Després, en un altre sentit, hem de dir que avui també eh, es posa en marxa el, dins del taller de descoberta, activitat de foment de, de la lectura, aquest punts i comes de, per infants de 8 i 9 anys. Sí, sí, és una, és una activitat que ja que estem fent des de, des de, uh mhm. -huh. des de tot gener, bueno, ja fa temps que la fem, i de fet em, ens està donant com molt bons resultats de participació dels crius, d'interès, etc. Vull... Uh mhm. -huh. És a dir, es tracta d'un grup eh, d'uns 10 nens, no? Sí, es tracta també doncs, bueno, que facin una mica una lectura en veu alta per treballar la lectura, mm -hmm. i, és a dir, la lectura en veu alta, però també una mica per introduir-los en la lectura. No? I bueno, hem, des de la mm. biblioteca hem detectat certes carències també, mm -hmm. i era una iniciativa que hem pres una mica per, per, bueno, per, mm -hmm. per desenvolupar una mica el, tot tot el que té a veure amb la lectura dels crios. I aquesta activitat s'engloba en una altra que es realitzarà demà divendres a les 6 de la tarda, que té a veure amb la Barcelona Negra del 2014. Eh, doncs crec que no. Eh, una trobada de novel·la negra de Barcelona que es farà aquí a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, no? Ostres, doncs ara m'enganxes perquè no... Ah, dins del que són les activitats infantils. Ah, sí, a l'inspector Cito, sí, sí. Ah, exacte. Fem, sí, sí, a l'inspector Cito, és veritat. Sí, sí. fem una, una activitat, és una activitat una mica una gincama, és una activitat eh, orientada pels, pels nens uh mhm. -huh. i una activitat molt divertida, de fet. És, uh mhm. -huh. eh, bueno, anar explorant una mica la biblioteca, l'inspector Cito és un, un inspector, un, uh mhm. -huh. un detectiu, que, té, que protagonitza certs contes que hem, que hem anat veient precisament en aquest taller una mica de lectura en veu alta uh -huh. i bé, és, és, és un, un inspector, un detectiu molt peculiar uh -huh. i volem utilitzar una mica aquest, aquest, aquest personatge per a uh -huh. que els nens bueno, descobreixin, que ja la coneixen, però bueno, una manera de, de fer cerca en la biblioteca i d'investigar una mica a la biblioteca. I és una gincama molt divertida. És a dir, que demà a les 6 de la tarda els nens i nenes no s'ho perdin perquè rebran la visita de l'inspector Cito de l'inspectorcito. Bueno, hauran d'ajudar l'inspectorcito, de fet, a, a resoldre un, un, un gran misteri. Molt. D'acord, doncs nosaltres recordem als nostres oients i oientes, als veïns i veïnes, eh, que eh, a partir d'avui doncs, visitin eh, aquesta exposició de Catalunya en transició i que aquesta tarda mateix, aquesta tarda a dos quarts de set, hi haurà la transició, inauguració i taula rodona. Ah, això mateix. Molt bé, doncs Sergi Draper, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i en els propers dies doncs, ja anirem parlant de les diferents activitats i els actes que organitzarà la biblioteca. Moltes gràcies a vosaltres. Molt bé. Moltes gràcies.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 L'Associació de Puntelles de Sant Andreu, fidel al seu objectiu de difondre tècniques i treballs en puntes de coixí, en col·laboració amb el taller Randes, ens porten els treballs de puntes inspirats en els dissenys realitzats per Josep Palau i Uller per la indústria tèxtil. Palafrugell. També hem de dir que l'Espai Josep Bota de la Fabra i Coats, al carrer de Sant Adrià número 20, us ofereix fins al 16 de febrer una exposició de pintura de Ramon Vila. En aquesta mostra us oferim l'obra del pintor andreuent Ramon Vila, amb una visió artística completament diferent, en què es descobreix una nova tècnica pictòrica. Tindrà lloc a l'Espai Josep Bota de Fabra i Coats i és organitzada per l'Alt Districte Sant Andreu i l'Ajuntament de Barcelona. Més coses a comentar-vos, el Sant Andreu Teatre al carrer Neopatrè número 54 us oferirà demà divendres a les 9 de la nit l'estrena d'una obra de l'Escola de Dansa d'Hermínia Espejo. L'obra s'inclou dins el Festival del Teatre Amateur Fica't al Sat, un magnífic espectacle ple de complicitat amb llenguatge contemporani i una coreografia i música que va més enllà a mesura que avança. Les castanyoles, instrument popular que es va incloure com a ensenyament en la dansa i la música de l'Escola Bolera de Barcelona al segle XIX, conflueixen per crear composicions composicions de gran expressivitat. Doncs la durada d'aquest espectacle és d'una hora en 30 minuts i el preu és de 9 euros. Més coses, ens n'anem cap al Centre Cívic de Sant Andreu, al carrer Gran número 111, que us ofereix aquests dies i fins al 26 de febrer, és a dir, fins a final d'aquest mes, amb motiu dels fets del tricentenari del 1714, una exposició realitzada pel grup de pintors de Sant Andreu. Els horaris d'aquesta exposició són els dilluns de 4 de la tarda a 10 de la nit, dimarts a divendres a 2 del matí a 2 de la tarda i a 4 de la tarda a 10 de la nit i els dissabtes de 11 del matí a 2 de la tarda i de 5 de la tarda a 9 del vespre. Molt bé, doncs tornem ara cap al Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, que us ofereix aquests dies l'exposició Montcomas, organitzada per l'Institut Josep Comas i Solà de la Trinitat Vella. A través de la figura de l'astrònom i divulgador científic Josep Comas i Solà i dels treballs dels alumnes de l'Institut que porta el seu nom, s'estableix una xarxa de connexions que ens amplia la nova visió de la nostra visió del món.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 El diumenge és de 11 del matí a 2 del migdia. Doncs més coses a comentar-vos, a veure eh, quan ens queda un minut, doncs el que fem ara, ara mateix és marxar, dir-vos en, en tot cas que el Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segrat número 24, us ofereix fins al 28 de febrer, febrer l'exposició fotogràfica L'Esperança Infantil infantil a Gandhi Nagar a càrrec de la fotògrafa Aliana Bartolomé.